Gràcies, Anaïs, pel teu magnífic treball de camp. De molt. De res, no, serà? De molt, de molt. <laughs> Bueno, vale. I ara us tinc preparada una sorpresa. A que no sabeu qui ha vingut per parlar sobre la notícia de Madonna. Qui, qui, qui, qui? Estàs nerviosa i intrigada, molt, eh? Molt, molt, molt. Doncs és un honor i un privilegi poder tenir aquí amb nosaltres a la pròpia Madonna. Benvinguda, senyora Madonna. Hola, hola, què tal? Hem de dir que Madonna parla el castellà a la perfecció i per si això fos poc entén el català, cosa que no ens esperaven en absolut. Senyora Madonna, per què manté tan en secret que parla espanyol i que entén o sap algú de català? Molt bé, Pues porque soy una diva y las divas hacemos cosas muy raras, ¿sabes? Por ejemplo, cuando tengo un concierto, pues yo me pido que me pongan por las paredes de Camerino Rosa y que me traigan las dos, las dos velas negras y que me traigan la terremoto de, terremoto de Alcorcón, perdón, que estoy muy nerviosa, es la primera vez. Para que haga de especialista la coreografía más peligrosa del escenario. Ah, con era terremoto. Efectivamente. Sí, a ver, en realidad ella compuso el tema este del Tango by Lovely, ¿no? Pero como ella nadie la quería para promocionarla, ni para grabar la baqueta, ni para hacer nada, pues se puso en contacto conmigo por el mail de, de, mi, de mi web y dice, porque yo soy súper accesible, ¿sabes? Y me dijo, pues tú cántala bien, esto ¿eh? lo haces bien, que yo después hago que te imito y así me llaman aunque sea para la fiesta del pueblo y ya, pues, pues, coño, pues vale, ¿no? Qué qué curioso recordar la canción de la Terremoto? Sí, la, la han sido diu el tècnic que sí. a una mica para recordarla con Loli tengo baile. Con Loli soy la terremoto y vengo de Alcorcondio y estoy aquí de promoción. Deben vendo este vídeo de nadie Y no pensado mi vida para ti. A mí no me extraña, ¿eh? Que a ningún apostés para ella. Pues a mí tampoco, pero ve, la mujer es muy, buena señora, ¿verdad? ¿eh? Y tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Pero a ver, la jodía no sirve para cantar. <laughs> Pero bueno, ella le decía ilusión y yo digo, pues, con mi talento la canción puede tener mucho éxito. Y así fue como bien sabéis. Sí, sí, sí, va ser tot un hit, la veritat, però després d'aquesta curiosa anècdota, li sembla si parlem sobre l'esdeveniment que va succeir a, a Bulgària? Claro, claro. Centrem, centrem el tema, vale? pels oients que ens acabin de sintonitzar. La nostra convidada al programa, la cantant Madonna, va oferir un concert a Bulgària el dia que es commemorava la decapitació de Joan Baptista. L'església ortodoxa es va mostrar totalment en desacord perquè el concert es realitzés el mateix dia, però finalment no van poder fer res per evitar-ho. Sis dies després de que Madonna donés el seu concert, per desgràcia es va produir un naufragi a Macedònia que va acabar amb la vida de 15 persones. I ara el que resulta increïble i absurd d'aquesta notícia és que aquesta església diu que aquest naufràgic és una senyal divina i la responsabilitza vostè, senyora Madonna, dels 15 uh. morts. Com va rebre la notícia? Pues yo estaba leyendo el que, el diario que, que es mi diario favorito, la verdad. Yo de aquí un saludo a los de que, que tienen un rigor periodístico y una seriedad, pues, increíble, ¿no? Y pues eso, estaba yo leyendo el que y lo vi y digo, hostia, coño, ¿no? ¿Qué hace esto? Y a mí nadie me llama de la iglesia y, y digo, joder, pues me entero por la prensa y digo, ¿qué es esto, no? Digo, però, suposo, però suposo que vostè es molesta, no? Vull dir, la fan responsa responsable d'una cosa que no ha fet. A mí, a ver, esto ni fue ni para, ¿sabes? A mí, lo que yo siento mucho por la gente esa que se ha morido y digo, pero vamos, que yo no tengo nada que ver ni, ni, ni nada de responsabilidad, porque dice, eh, mi conciencia está muy tranquila, pues, perquè yo he seguido con mi vida com si nada, ¿sabes? Però aquesta notícia no és l'única que ha sortit als mitjans en relació amb la, amb la seva última gira. Al mateix concert, el diari The Sun diu que va perdre el coneixement dos cops. És això cert? A ver, no és del tot. Vamos a ver. En mi concierto bailo mucho y aunque estoy divina de la muerta, así con cuerpazo que tengo, pues ya tengo la edad. Aunque, a ver, lo que yo, lo que parece es que los años pesan y de vez en cuando pues tengo que descansar y beber agüita y ponerle esfuerzo a que me mareo. Pero bueno, no vaya, que aparte de esto no me pasa nada más. Estoy hecho chaval. Y a Rússia tinc antes que van fer servir els avions militares per desfer els núvols y que no plogués durant el concert. Eso sí, eso sí que es verdad, un detallazo del putineno. A ver, el señor del tiempo ruso dijo que iba a llover y dije, pues si llueve, si llueve yo no canto. Si está ahí al cielo ahí hecho una mierda, pues no. A ver, yo soy capaz de constiparme fácil, ¿sabes? Y ellos me decían, pues es que hay mucha gente que tiene entrada. ¿Y qué hacemos? ¿Lo, posponemos. No, yo soy yo, no canto. Pues sacamos los aviones y pam, disparamos. Mm, aparte a de eso, también van morir dos superaris que montaban montaban la usted había había de a Francia, no? Sí, fue una desgracia terrible. Esto me, me afectó muchísimo ahí emocionalmente. Eh? Però encara han passat més coses a la gira. A Romania van escridassar per defensar els gitanos i els homosexuals. Sí, esta gira ha sido de loco. Me ha passat de tonena. nena. Però això ja li està bé a vostè, no vull dir. Aconsegueix sortir contínuament als mitjans de comunicació i, a més, de fet ha recaudat més diners que mai, exactament 284 milions i mig d'euros. Oh, con lo diners que he conseguido estoy contenta, nena. Pero a mí lo que me gusta que me digan que por culpa mía no un día un barco, eh. A mí no me disgusta esto, no nos confundamos. una cosa que me sacan porque que, saquen porque yo he defendido a los gitanos, a los gays, que salgan los maricones esto, y porque me digan que he matado 15 personas cuando es mentira. Pero ya sabes que os digo que parlin malamente de mí, pero que parlin. Uy, yo no sé de mm, acuerdo de acuerdo cambiando de tema, la semana pasada vaig llegir a la revista Hola que vol produir dirigir una película musical sobre Wally Simpson, ¿es cierto? Estamos trabajando en ello, pero aún no hemos empezado ni a rodar ni nada. Eh, estamos viendo quién podría protagonizar la peli y dónde la haríamos y Però aún falta falta que salga, eh? Señora Madonna, pot explicar una mica a nuestras oients quién es Wally Simpson? claro a ver. Los, la Simpson era una mujer divorciada que se enamoró del príncipe del eh, Eduardo eh, VI. octavo. Bueno, sí, eh, mucha, mucho número ahí, mucha letra. uno de Inglaterra. Y como estaba divorciada y era americana, pues la familia del príncipe del Eduardo este, del Edu, como decimos en casa, pues dijo que no se podía casar con ella. Dice, joder, tío, ah, no, ¿por qué te vas a renunciar al trono, no? Pues me he renunciado al trono y me fui con ella. Una historia muy maca, la verdad. ¿Ya está fet el guión? Más o a ver, tenemos una línea argumental básica, que esto me gusta mucho decirlo porque parece que sea muy importante, y la historia empezará con una vieja que empieza a explicarle la historia a su chacha. Això em recuerda a una mica titán, no? Una señora gran que explica una historia de amor entre personas de diferentes clases sociales. Sí, está hecho posta, ¿eh? Esto está expresamente. porque va a ver mmm, si me reconocen en el mundo del cine y si me puede ser me tocan Oscar de esto de la feria. A veure si té la sort que no ha tingut fins ara el món cinematogràfic. Però jo volia preguntar-li també sobre un tema força trist que va commocionar el món sencer. Durant les darreres setmanes vostè ha fet diverses mostres de condolença per la mort de Michael Jackson. ¡Oh! que pena! Efectivament, a <laughs> Ui, mi Michael, nena. Se Sí, és que mi, era mi Michael. Pues a ver, el Michael Jackson mi amigo, era el rey del pop y yo soy la reina, claro. Era como si estuviéramos ahí junticos y me siento como una viuda. Por eso voy de negro, ¿sabes? Y además me molesta especialmente porque se murió el pobrecito, ¿sabes? ¿Cómo espera que acabe la investigación sobre las circunstancias de la seva muerte? Pues yo digo que siempre, eh, que si hay algo que he hecho mal alguien, pues tiene que pagarlo, ¿sabes? Si, si alguien ha hecho porque sí que espero que todo se resuelva y se, averigüe y que la policía lo sepa todo. Porque yo digo, te digo una cosa, se lo ha mandado expresamente, yo tengo que ir con cuidadico, ¿eh? Señora Madonna, patés para la seva vida? Pues no. Si te mira no haría las piruetas que hago, que cualquier día me parto el cuello con esa montereta. <laughs> Pero es que, la verdad, es que con esos tacos que tengo soy... Estoy en plena forma, soy una diva. I tant, la verdad. Pero supongo que la veu aquesta es deu als mesos que ha estat en gira, no? Li ha passat factura. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir con la voz esta? No, no está una mica fónica. Yo, ¿qué va? Yo estoy perfectísimamente. Si quieres te canto algo. ¿De acuerdo? sí, sí, Tan sería genial. Pues yo voy. Y mira, porque me cae bien, oh. Nela. Yo te voy a cantar otro trocito de letra. Move your body, catch me from across the floor. Everybody's watching, but I just wanna give you more. Don't care about nothing. I've fallen for your love in the worst way. Genial, genial. Muchas gracias, nena. genial, estás genial. Es increíble cómo cambia la veo cuando canta. Eso es gracias a una compleja técnica vocal que hace que yo pueda subir más de 20 tonos cuando canto. Eh, que la semana pasada me lo enseñó el Michael Jackson, mi amigo. Me la, semana, la semana pasada no cree que... Bueno, es que yo, es que como si lo tuviera aquí muy, muy presente, ¿sabes? A ver, es que, a ver, déjame hablar, por favor, que me invitas aquí al programa y no me deja hablar. Está riendo de mí, por favor. A ver, ¿tú qué te piensas? ¿Que yo tenía una de, de nelaza ahí? No, pues para nada. Eso es toda una técnica. Él en realidad tenía una voz muy varonil, el Michael Jackson, ¿eh? cuando estaba vivo. Queda muy de macho ibérico, de macho ibérico como decía ahí. ahí, sí, que sí, No te ria. <laughs> no, sento, sento. mai t'aniràs al llit sense saber alguna cosa nova, eh? Claro. El maquillatge Senyora serà... Macona, Dime. <laughs> perdoni'm. Sabem que està molt ocupada, sí. que tot i que ha acabat la seva gira continua ocupada amb diversos projectes, així que no l'entretenim més. Claro. Gràcies per haver vingut i haver-nos concedit part del seu temps. Moltes gràcies, Idena. Ha estat un plaer conèixer-la i esperem poder comptar amb vostè en qualsevol altre moment, eh? Pues tú cuando quieras me llama, yo te digo, y yo vengo, o te llamo por ahí teléfono y lo hacemos por teléfono, lo que ah, quieras. y yo si puedo, pues mira, perfecte. ahí que te queda. Perfecte, molt, <laughs> moltes gràcies de nou. Que vagi molt bé. Vale, adiós. Nosaltres fem una altra petita pausa musical i tornem. Fins ara. Tango, bye.